sözlerden istifade etmemizi nasip eylesin. Bu Risale'nin ismine Kavaidu ve İbad fi kıssati İbni Abesete Amr koyduk. Sizin elinizdeki nüshalarda Amr bin Abesete yazıyor. bir kısmati sonrası kardeşlerimize el mu'minine bi ayatillah sonra o kardeşlerin vasıflarını söylüyor. Diyor ki el mu'minine bi ayatillah Allah'ın ayetlerine iman eden el musaddikine li rasulillah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden tabiine للسواد bi-sevadil-a'zami min ashabi الله Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından sevadı azama yani büyük çoğunluğa, büyük topluluğa ittiba eden ve tabi'ine lehum bi ihsan ve sahabeye ihsan ile tabi olanlara da ittiba eden ve ehlil ilmi vel iman ilim ve iman ehline tabi olan el mutemessikine bil dinil kayyimi dost doğru dine temessük eden, dost doğru dine sarılan inde fesadi zaman zamanın bozulduğu, zamanın fesada uğradığı zamanlarda sabirine ve sabreden alel gurbeti vel imtihan gurbetliğe ve imtihana garipçiye ve imtihana eden zamanın bozulduğunda, zamanın fesada uğradığında ve gurbet ve imtihan, imtihan zamanlarında dine temessük eden bütün kardeşlerime. Bu mektup Muhammed İbni Abdülrahat'tan bu vakıfları taşıyan Müslümanlara. Diyor ki imam, selamun Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Hine fetratin minel rusul. Hine fetratin minel rusul. Yani peygamberlerin altından bir fetret olduğu zamanda. Peygamberlerden sonra, rasullerden sonra bir fetret döneminde, rasullerin gelmediği bir dönemde Allah subhanahu ve teala peygamberimizi gönderdi. Ve ahlul arzi minel meşriki ilel magrib. Ve doğudan batıya yeryüzü halkı kad haracu an milleti İbrahim İbrahim'in milletinden çıkmışlar. Yeryüzü halkı birkaç kişi şey dışında yeryüzü halkı doğusundan batısına İbrahim'in dininden, İbrahim'in milletinden yüz çevirmişken ehli kitaptan az bir topluluk dışında herkes şirke ikbal etmiş, şirke yönelmişken Allah Tebareke ve Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden rivayet ettiği bir kutsi hadis içerisinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْأَرْضِ Allah yeryüzü halkına baktı. Yeryüzü halkına baktı. İşte bu fetre zamanında. فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ Arapları ve Acemleriyle beraber hem Araplarına hem Acemlerine az bir topluluk dışında. Onun dışında Allah işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmeden evvelki o fetret zamanında yeryüzü halklarına baktı ve onlara tümüyle Arabıyla, Acemiyle ehli kitaptan olan az bir topluluk dışında hepsine buğz etti. Burada müellifin işaret etmek istediği yer burası. Yeryüzü halkı doğusundan batısına İbrahim'in milletinden yüz çevirmişler. İbrahim'in dininden yüz çevirmişler Ehli kitaptan az bir topluluk hariç. İbrahim'in milletinden yani İbrahim'in dininden yüz çevirmişler. İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini bu sözleri çok söylüyor. Rabbimizin kitabında da çokça görüyor. Ve her münasebette bunun tanımını yapıyoruz ve bu önemli bir şey. Allah Tebareke ve Teala bizlere İbrahim'in milletine uymamızı emretti. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ İbrahim hanife. İbrahim'in hanif olan milletine uyun diye emir buyur. Rabbimiz Tebareke ve Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun zatında da bize ثُمَّ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ İbrahim hanife. Sonra sana İbrahim'in hanif olan milletine uy diye emrettik buyur. Allah Tebareke ve Teala bize ona girmeyi emretti. İbrahim'in milletinden yüz çevireni de sefih olmakla vasıflandırdı. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ İbrahim اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ İbrahim'in milletinden kendini sefih yerine koyan, kendini sefih yapandan başka kim yüz çevirirdi? Rabbimiz Tebareke ve Teala وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Kim ihsan ederek, muhsin olarak yüzünü Allah'a teslim etmiş kimseden وَاتَّبَعَ مِلَّةَ İbrahim hanife ve İbrahim'in hanif olan milletine, hüküm vardır diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın milletine uymayı Allah'a teslim olarak ihsan ile bu millete uymayı dinlerin en güzeli olarak bahseder. Allah Subhanahu ve Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme emreder. Kul de ki inneni hedani Rabbi ila sıratin müstakim. De ki Rabbim beni dost doğru yola hidayet et. Kul inneni hedani Rabbi ila sıratin müstakim. Dost doğru yola beni hidayet et dinen kayyimen. Bu dosdoğru bir din, millete İbrahim'e hanife. İbrahim'in milleti olan dosdoğru din. Yani Allah Tebareke ve Teala bu ayet-i kerimede Allah'ın bizi hidayet ettiği, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi hidayet ettiği dosdoğru dinin ne olduğunu beyan etti? İbrahim'in hanif olan milleti olduğunu beyan. Dosdoğru din. Hatırlayacaksınız Beyine suresinde de yine orada da bir dost doğru ibareti var. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفًا Halbuki onlar hanifler olarak dini Allah'a halis kılıp ona ibadet etmekten başkasıyla emrolunmadı. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ Ve namazı kılmayla, zekatı vermeyle peşinden ne diyor? وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَ İşte dost doğru din bu. Yani Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala bize İbrahim'in milletine girmemizi emretti. İbrahim'in milletinden yüz çevirmeyi tepizlik olarak nitelendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemesi gerektiği, Allah'ın kendisini hidayet ettiği dost doğru dinin de İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. İbrahim'in milletine uyandan daha güzel bir din, bir din sahibi kimdir dedi. Yani birden fazla münasebetle, birden fazla üslupla, değişik yollarla, yöntemlerle Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala bizleri İbrahim'in milleti yönlendirmekte, buna teşvik etmekte, bizlere İbrahim'in milletini işaret etmekte. İşte böylelik böyledir. Yeryüzü halkı ne yapmıştı o zaman? Doğusundan batısına İbrahim'in bu milletinden yüz çevirmiş. Peki nedir İbrahim'in milleti? Bu kadar ayeti kerimede Rabbimizin bize sürekli farklı münasebetlerle, farklı üsluplarla bizi tevcih ettiği, bize işaret ettiği İbrahim milleti, İbrahim'in milleti şu. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onun yanında olanlarda, onunla beraber olanlarda sizin için çok güzel bir örnek var. İyi dikkat edin. Bu örnek İbrahim'in milleti. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim ve onun yanında bulunanlarda sizin için çok güzel bir örnek var.